Si, si buscas una radio fresh, ahora lo tienes con Sabor Radio. Ahora somos una radio fresh porque tocamos lo mejor para tus oídos. Lo mejor para tus oídos. Cumbia. Cumbia. que en el amor. Reggaetón. Sin Compromiso, solo dale hasta el piso. Reggaetón. Solamente por tocar por salsa, salsa, salsa. Que me ha dejado una profunda herida. Somos tu mejor opción. Tu mejor opción. Con voces frescas. Y La mejor música. La mejor música.